كلا لما ليوفين لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وسبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته muna gode wa Allah subhanahu wa ta'ala da wannan wuri da ya tara mu cikin ikonsa da yarjewarsa muna roƙon Allah ya sanya mu cikin alkhairinsa a dukkanin wazozi da suka gabata muna roƙon Allah ya saka wa malamanmu da alkhairi abin da zan yi magana a kansa shine da aka umarci illolin da suke tattare ne kai tsaye kai tsaye kawai sai a ce tsafe-tsafe yawwa da tsafe-tsafe da bokanci da kaza da kaza duka abubuwa ne waɗanda suke cikin al'umma amma abin da ya fi daga hankali shi ne abin da ake kira a sihiri kenan shi ne tsari domin akwai shirka akwai kuma sihiri galibi shirka takan shafi mai ita ne shi kadai amma sihiri yakan taba mutum a karan kansa ya taba wanda ya yarda da shi ya taba na kaza ya taba kaza ya taba kaza ya game mutane al'umma masu tarin yawa mai sihiri daya sai ya bata gari guda ya raba kowa da imaninsa to amma ita shirka galibi wasu shirkan da ake magana a kan wajen yin ta ne kadai ina fata an fahimta to da aka shirka tsari shi ne sihiri abu ne wanda yake haramun ne Allah subhanahu wa ta'ala ya haramta shi kuma annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya haramta shi cikin hadisai mabambanta waɗanda suke da dama wannan sihiri shine tsafi idan aka ce tsashi to wani abu ne wanda ake yin su sabanin al'ada da ka san shi ga yadda yake to kuma sai a sauya masa wani salo ko kala ko wani nau'i ya koma bai-bai akan yadda ka san shi wannan shine sihiri ina fata fahimta kamar yadda Allah subhanahu wata'ala ya faɗa a cikin suratul Taha ga annabi Musa alaihi salam lokacin da mutanen fir'auna suka yi fito na fito da annabi musa don yar kurai akan wato tabbatar annabtarsa allah subhanahu wa ta'ala ya faɗa cewa قالوا يا موسى إما أن تلقي قالوا ya musa kaga wannan aya lokacin da mutanen fir'auna suka zo yar gwaje ko yar kure da annabi musa abinda suka ce wa annabi musa shine kai ne za fara jefa sigirinka ko kuma mu ne za mu fara annabi musa alaihi salam ya ce a ku fara ku fara domin ko dan bidiya ne zaka tattauna da shi ba shi ya gama na'am eh kada ka yadda yawa za ka yi jayayya da ɗan bidiya to kada ka fara magana kamar shi ya tattaro ta ko sai ka samu wata kafar da maka ɗebo shi da ita to da haka annabi musa alaihi salam ya ce a fara to shine falamma alƙau ko kuma cewa a ƙalu ya mota imma an turke wa imma an na kuna ina ga Auwala man alqa qala bal alqu fa idza ibaluhum wa yasiyuhum yuhayyalu ilayhi min sayrihim min sayrihim annaha tas'a abin da nake so a fahimta anan fa idza ibaluhum wa yasiyuhum sai ga sandunansu da igiyoyin da suka watsar sai suka suka koma baibai a madadin a ga sanduna ne da igiya sai a ga maciji ne kawai can tsafi ke tafiya ina fata an fahimta to kaga madadin a ga igiya sai aka ga maciji madadin a ga sanda sai aka ga maciji wani abu ne kuma wanda a al'adance ba a saba gani haka ba ina fata an fahimta to kaga ashe wato akwai kada hankali dangane da tsafi wannan ina so a fahimci yadda tsafin yake wato asalin ma'anar tsafi din kenan. Wadda haka, haka a suratul Araf ubangiji subhanahu wata'ala nan ma ya faɗi kutankucin irin wannan a shi ma ƙalu ya musa ko قالوا يا موسى إما أن تلقي وإما أن نكون نحن الملقين قال ألقوا فلما ألقوا سحروا أعين الناس واسترهبوهم kaga wannan ayan ma lokacin da suka gaya wa annabi Musa alaihi salam ya jefa sai ce su fara to lokacin da suka jefa falan ma alqau lokacin da suka jefa saharu ayunan nasi sai suka dundume idanun mutane bi ma'ana sai suka riba ce idanun mutane madadin ka ga mutum a tsaye kuma a tsaye yake sai shi a zaure ina fata fahimta sun ce idanun mutane wasan habu wasu razana mutane kaga ashe illar tsabi ne yana mai da maka abin da ba haka yake mai koma sabani yadda ka san shi sannan kuma yana razana ka musamman wanda bai da imani to da haka tsafi abubuwa ne waɗanda suke Allah subhanahu wata'ala yi maganganu a kansu wannan an fahimci cewa shi tsafi shi ne a maka abin da ba shi ya kamata ka gani ba madadin abu ga yadda yake kuma sai a canja masa tsaro wannan ko shakka babu ya tabbata tun zamanin yahudawa a halin kitabi duk wannan abubuwan sun faru har annabi sallallahu alaihi wasallam ya samu mutane akan wannan tabi'a din kuma har zuwa yau gashi na ana fama da irin waɗannan. Da haka illar da take cikin tsafi shine wato kaucewa ga Allah subhanahu wataala da kuma annabi sallallahu alaihi wasallam la shakka abu na biyu shine duk wanda ya gaskata sihiri ko ya rike shi a matsayin abun aiki to la shakka ya kafirta ga Allah subhanahu wataala saboda tsafi kafirci ne kamar yadda sayyidina ali Allah shi kare yadda a gare shi yake cewa الساهر الكاهن هو الساهر والساهر هو كاهن shi sa'a بوكا shine dan tsafi shi ko mai tsafi kafiri ne kuma Allah subhanahu wataala ya faɗa a cikin wata doguwar aya a suratul baqara amma ramar karanta min kaɗan fa yata allamuna ma yadurruhum wa yata allamuna ma yadurruhum ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلاق ولبئس ما شروا به أنفسهم لو كانوا يعلمون Allah subhanahu wa ta'ala ya ce sun waɗannan matsafa da aka samu a wannan wuri da suka biyo bayan wani lokaci na annabi Suleiman alaihi salam Allah ya ce bai ta'allamu na ma ya durruhu wala hauru suna ilimantar abin da ainihin wato yana cutar da su ne baya amfanar da su walaƙada alimu sannan haƙiƙa su yahudawa da nasara da wannan abin ya faru a lokacinsu su a karan kansu sun karanta saboda ai duk littafin da ya gabata ko a ne? ko zabura ne ko injila ne dukkan littattafan da kasar Allah ya saukar to akwai haramcin cewa tsafi mai yinsa baya tare da Allah subhanahu wata'ala to da haka Allah ya ce wala qad alimu haqiqa sun sani laman ishtara wanda duk ya yadda ya riki wannan tsafi tsafin din malahu fil akhirati min qalaq bai da rabo duniya da lahira wanda bai da rabo duniya da lahira kuma kaga kafiri ne to da haka kafirci ne tsafi wannan yana nuna maka ah, tsafi kafirci ne kuma hukuncin mai tsafi shine a tsare shi da takwabi kamar yadda annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa ko kuma yadda abu zarri algifari shine jundub ibn junada ya faɗa to kaga kenan duk wanda aka ce a tsare shi to kaga ashe ya kafirta ne ga Allah subhanahu wataala sannan abin da za a lura a cikin wato tsafi shine tsafi ya kasu daban-daban a tsafe-tsafe da ake yi suna nan kashe-kashe su daban-daban akwai abubuwan da suka fi hatsari su ne abubuwa kusan guda uku ko hudu na biyu a ɗauki sunan Allah subhanahu wa ta'ala ko ayoyin Allah subhanahu wata'ala a yi tsafi da su an fahimta ko kuma a ɗauki sunan wani mala'ika a yi tsafi da shi ko sunan wani aljani a yi tsafi da shi kaga wani abubuwa ne guda uku sannan na hudunsu shine a ɗau wani mushi a yi tsafi da shi kaga wannan duka illa ce wacce take a tana nan ana tare da ita abin da yake cikin sunan Allah subhanahu wata'ala ko ayoyinsa galibi wasu sukan yi shirka din ko kuma su yi tsafin ba tare da zarfar cewa tsafi ba ne wannan domin ai galibi idan aka ce wannan aya daga cikin alkur'ani take to ai kuma kaga ba shakka kuma abu ne mai kyau to sai dai kuma an sa mata wani abin da ya zanto mai kafirci ne tare da ita akan yin kafirci ko tsafi da ayar Allah ko sunan Allah ta hanyoyi guda biyu hanya ta farko wacce ita ne mai yinta ya san cewa wannan din haramun ne shi ne mai a rubuta ta da wani jinin mushe ko jinin haila ko wani ruwan kaza ko wani abu wanda yake haramun ne a yi ta'ammuli da shi to kaga a rubuta ayar Allah ko sunan Allah haramun ne to kaga wannan me yin ya san shi wannan din abun haramun ne saboda ba zai a bainar mutane kowa ya gani ba ina fata an fahimta to sannan akwai kuma nau'i na biyu shine ayar Allah ne amma shi me yin idan ba an shayar da shi sunna ba to bai gane cewa kafirci bane ina fata an fahimta yanzu ka ɗauki sunan Allah kaman Allahu sai ayi yi alihu sai ayi yi guda biyu ko sai a je a zagaye sai a dawo sai a yi ha'un da ko hakuri to sai a sa sunan wani aljanni ko sunan wani kafiri a ciki kaga mai yi shi ya rubuta sunan Allah ne kuma a ransa bai je kafirci ne sai an gaya mara cewa wannan din kafirci ne ko kuma a karanta yasin mai kunama akwai su ba to kaga akwai mai abin nan kunama akwai mai kaza ne kaza duka wannan mutanen mu sun wannan to kaga wannan kafirci ne yanzu kana karanta yasin yasin wal qur'anil hakim bi sahubi bi sahubin da haka da haka har akai zuwa sura to yanzu sahubin ha sahu biyu sunan waye ne ka sahu biyu ba eh? yau wato gama da sani ya ce sunan ruhane ne to kaga saboda illar da take faruwa shine a can abubuwan da suka gabata na littattafai da ake gani har yau gasu a kasuwa na sayarwa za a ga an rubuta sura an cire mata adadin kaza da ruhaninta kaza iri kaza ne iri kaza ne duk kana jin wannan abubuwan za ka zai gani a cikin ina ba ta fahimta to don haka ka ga wannan mai yin sa galibi ya sanin cewa wannan illa ne zai karanta wani an ce ma kar karanta ran juna kullum da safe ka karanta wani maganin kaza ne amma kuma ka haɗa sunan Allah da sunan wani aljani ko sunan wani kafiri baka sani ba ko a rika karanta ayar Allah ana haɗawa da sunan wasu manyan kajiyoyi wanda suka gabata wago wannan duka kafirci ne idan ma mutum bai sani ba to lalle ya sani cewa wannan din kafirci ne kaga wannan kai tsaye mai yin sa ba kowa ne ke gane illar ba sai wanda kuma ya fada fagen ilimi ya gano cewa illar ainihin wato tsafi da sauransu amma rubuta aya da jini rubuta ta da jinin haila rubuta ta da kaza wannan mai yin ta ittifaqan ya san cewa wannan din haramun ne to amma wannan ba kowa ne ke sani ba to kaga wannan illa ce babba sannan akwai illa ta kiran sunan mala'ika a dinga haɗa sunan mala'iku ana kira saboda su yaye wani illa ko kuma su kawo wani amfani kaga wannan duka mai tsafi ne sunan sa ne tsafi ne sannan akwai abin da yake kafirci shi ma shine haɗa mushe da mushe domin yin amfani ko yin magani yanzu a ce sai an kawo wani mushen tsuntsu an je an ɗaɗɗaure shi da wani abu an lullube shi a ji a bulle shi ba a sa aya a cikin ba a sa komai ba yin wannan ɗin daga kafirci ne saboda mai mushe menene ya tsaro na ka anil kamri ko يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير منافع للناس وإثمهما أكبر من نفعهما ويسألونك ماذا ينفقون قل العفو كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تتفكرون أنا ما هربت عليكم نجزوا حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير yawa wannan ayatul duni nake so kaga Allah ya haramta mushi a rai kenan ko qurbat alaykumul maita wadda mushi Allah subhanahu wataala ya haramta shi to kaga yin amfani da shi kenan menene kafirci ne to don haka waɗannan duka nau'o'i ne na kafirci akwai kuma nau'o'i da kamar da na magana a haɗa sunan Allah da wani abu a dinga amfani da shi ka gani yanzu mutum ya ce bismillahi garnaki gargarnaki to kaga ga bismillah je ranga dauta zo an ce bismillah kaga dai ma abu ne mai kyau to amma an ce garnaki gargarnaki kaga ai sunan wasu abubuwa ne waɗanda suke sa su a ciki kafirci ne sa su a ciki kafirci ne to kaga wannan la shakka mai yinsa baya sanin illar wannan abu bismillahi garnaki gargarnaki kaga an ce mar bismillahi duk yadda za ka yi da shi in ba kawa yadda shi akan illan tsabi ba ba zai iya gane cewa wannan kafirci ba ina ba ta fahimta to haka akwai abubuwa waɗanda na in za mu tambaya ne sai mu shafi awa guda muna kawo irin waɗannan misali din saboda duk wanda ya zauna a bangare ya san irin waɗannan ko gaga <laughs> to abubuwa ne waɗanda suke kata-kata ga suna waɗanda me yin su shi yana ga akan daidai amma kuma kafirci ne to don haka abinda yake illar ne suke jawa waɗannan ka ga Allah subhanahu wata'ala ya ce fa yata'allamuna ma yadurruhum wala yanfa'uhum suna ilimantuwa akan abinda ko suna neman sanin abinda yake cutar da su baya amfana da su kaga shi tsafi yakan cutar mai yinsa sannan kuma yakan cutar mai wanda ya je gurin sa ko iya da shi tunda ai manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam ya faɗa hadisin Abu Huraira manzo Allah ya ce ijtanibu sab'al mubikat ku ne ababai guda bakwai waɗanda suke hallakar da al'umma suke hallakar da su kai su ina har wutan jahannama Safai suka ce wasu abubuwa ne manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ashirku na farko shirka shine ka hada Allah da wani wanda ya ce galibin shirka in aka ce shirka a larabce kawai tana cutar da iya mai ita ne an fahimta sannan manzo Allah ya ce wasiyar da sihiri shine tsafi shi tsafi yakan illatar mai shi kuma yana illatar da wasu jama'a din wanda yake tare da su wasiyar sannan maza Allah ya ce wa katalin nafsin lati harama Allah illa jina da kisa ba gaira ba dalili ka kashe mutum da gangan ba tare da Allah ne ya ce a kashe shi wannan haramu ne duk wanda ya aikata to ya tafi a lahira sakamakon da jihar jahannama an fahimta sannan maza Allah ya ce wa akalur riba cin riba haramu ne idan mutum yana cin riba bai tuwo ba har ya mutu to la shakka ya da jihar nan saboda cikin me kaba'ira waɗanda suke muddin mai ya mutu to Allah zai azabtar da shi sannan manzo Allah ya ce wa akalu amwalil yatim cin dukiyar maraya shi ma halaka ne sannan manzo Allah ce wa tawalla yawmal zahab ka juya baya ana yaki za a tafi jihadi ka ji tsoron kafirai ka koma ba tare da kafiran ne suka zarce adadin abin da Allah ya a tsaya iyana ba kuma ba ainihin wato juyowa za ka yi ba za ka yi shiri ko za ka ɗau makami ko za ka yi wani abu kamar da Allah zai faɗa cikin tulafal ko kuma wa azahul muhsanatil gashiratil mu'mina yi wa wata mata ƙazafi haka kawai ka ce mata ta yi zina ai wallahi makarantar matan nan zina ake da su wallahi wani haka yake faɗa eh, wallahi zina ake da su kusan shekaru kamar goma sha bakwai haka ina can garin mashi a wani wanda ya zai wa'azi yana nan ya ce a yi makarantar mata sun zina ake da su ta da wancan mutumin gurgure ko na yi maganan kowa da yake a gurin a lokacin amma zan ce ya kai shekara sha takwas ko sha bakwai haka a ba mai gudunwa ba ne lokacin ayo bai tasiri haka ba yake ɗan kamshi ayo <laughs> ka san mai gudunwa shi daga baya ne a yi to kaga yin kazafi ga mata haka sidda to wannan shi ma kai tsaye na kai mai sautin jahannama mahallin shi ne sihiri kafirci ne sannan illar da yake jawo a cikin al'umma shi ne da yarda da mai yinsa da shi mai yinsa kaga duka sun halaka yau kuma abin da ake ciki kenan ka samu wani gingime mai matsazi to har ma ala gafarta malam ke ce ma to ba wannan kuskure ne a cikin al'umma kuma ba dama a ce yayi kuskure ko ba dama a ce markabi ne saboda me saboda duk area su ana ganin su shi malami. an fahimta kun san wata tsiya da mutanen kudu suke wa al'umma suke wa 'yan arewa idan ka cika mai azzalumi sai a ce ma ala gafarta malam eh haka suke a kudu bayancin inyamurai ta can bangaren yan gabashin kudu din nan idan mutum aka gan shi yana zalunci sai a ce masa gafarta malami saboda su wa irin waɗannan bokayen ake ce masa gafarta malam to su sun ɗauka kowa ma a arewa haka ne na wannan kuma kuskure ne waɗannan sun jawo mutane illa kaga mutum gingime min boka ne kafiri ne yana yawo amma wani sa'in ma shine limami a masallacinsu babu wannan an wani ma shi ne limami a masallacinsu wani shi zai ɗaura wani aure kaga duka wannan illa ce da ake tare da ita wanda ba a sani ba yana ka tambayi a shafa ko wala sun ka daukar kai mutane gidan a kai gidan malam wani in ka je din kuma wani katon boka ne a gurin kaga ya cuci al'ummar musulmi kuma wannan lamba ko kuma rigar da aka sa mata malam din wallahi tallahi in kai garaje har ka mutu ba za ka iya sauke shi akan wannan mutum da wataƙila ko dan kai gado ka iya sauke shi akan wannan turba din amma kai kan kai garaje har ka gama rayuwarka saboda babu wata aya da za ka iya ilimantar da shi akan cewa wannan abin da yake kafirci ne saboda yadda aka yarda da shi yadda aka ɗauki abu aka gamsu kuma ya illatar da waɗanda suke tare da shi suwaye su ne masu zuwa gurin saboda duk abin da ya baka za ka da shi duk abin da ya baki za ka da shi mata waɗanda suke sun kafirta ga Allah subhanahu wata'ala ba su sani ba domin galibin mata ba wai suna zuwa gurin boka a madadin sun san illar abin da yake tare da shi bane su kawai galibi sukan je ne kai tsaye don suka fi abin da suke bukata kawai ina fata an fahimta idan matar ta je to shi bokan bayan ya kafirta shi yake kafirtar da mata ne wala galibi mata sukan je gidan waɗannan ne ba tare da sun kafirta ba in sun je ne su waɗannan suke kafirtar da su ina ba ta fahimta su waɗannan su suke kafirta da saboda mai saboda su ɗin sun kafirta to don haka illa ce babba wacce ake tare da ita illa ta gurin boka ke sa hadisin ah, abu zarri ah, abu musa al'ash'ari Allah shi kare yadda a gare shi annabi sallallahu alaihi wa sallama yake cewa salatatul la yadkhuluna aljanna mutum uku ba za su shiga aljanna ba mudminu kamrin wanda yake shan giya wa qabil rahim da wanda ya yanke zumunta tsakaninsa da yan uwansa yake ba sa yi wa musaddiqin bi da wanda ya gaskata sihiri ka gaskata sihiri ba karama illa bace a cikin al'umma jama'a ba karama illa bace ka san yarda da sihiri daban gaskata shi daban ko manzo Allah ya ce gaskata sihiri kafirci ne yanzu da me irin zuwa kasuwar wanda zai zo kasuwar abu da kullun nan in ya zo ne ba shi ɗari ya yi shi sama ya yi abin da ya ce ai ragonka aka sace sai ka ji wani ya zo ya ci abincin dare kai to na abin mamaki wallahi yana ba shi ɗarin nan kawai ya daga ya ce ai rabon ka aka tashi kaga wannan ya gaskata abin da ya yi da shi ko to ya zama kafiri ai yadda da sihiri ai duk nan mun yadda akwai sihiri ko to mun gaskata ba mu gaskata ba yanzu burkutu ana yin da dawa ko ba yi <laughs> to in an gama ta kowa ya yadda dawa da dawa ce halal ne to da ta zama burkutu kuma ita zama me kaga ta zama rabu to sihiri yarda da shi wajibinka ne amma kuma gaskata shi kuma wannan kafirci ne amma galibin muna gaskata ta yi saboda wallahi za ka ji mutum ya je ya dawo yana wallahi na ga abin mamaki yau yana fashi ya ce masa kaza kaga har a ransa ya ji cewar wannan abun lalle gaskiya ne to ga ya zama arni wallahi jama'a tuba kuma zuwa ga Allah ko mutum wuka ya zo yana yankawa a gaban ka gaji ta yau na ga abun mamaki wallahi wukan da sai yanka ta yake ga in yi haka sai ya fere lemo in ya sa a jikin sa ko ba ta kama shi ka zo kana ba da labari haka dutta saboda manzo Allah ce wa musaddiqin dutta wanda ya gaskata sihiri ai ba wai wanda ya yarda da shi aka ce ko wanda ya gaskata shi kaga illa ce wacce muke tare da ita wannan to don haka gaskata sihiri wannan kafirci ne amma yarda da shi kuma wajibin ka in kace baka yarda da sihiri ba to ka kare ta alqur'ani mai girma amma gaskata shi kuma wannan kafirci ne to don haka jama'a mu kiyaye wajen gaskata masu irin wannan kuma sihiri malaka ta so min da wuri kuma ko <laughs> lokacin ya tafi saboda kafin tafiya ta dare ne sai a hankali amma da sihiri akwai wanda yake tsantsansa kafirci ne wanda mai yin sabla shakka zai tafi wuta shine irin wanda muka yi magana wannan ka haɗa sunan Allah da sunan wani aljani sunan Allah da sunan wani arne ko sunan Allah da sunan wani mala'ika kana wani abun nan ko da jinin abu ka rubuta ayar Allah ko kuma ka nemi taimako da sunan mala'ika ko sunan wani aljani da kaza kaga wannan kai tsaye mutum ya mutu wuta zai tafi sannan akwai na dabara kaga shi ne da zan ki sauki ko yawa akwai na dabara ai zaga mutum yana cin reza ya sa reza a bakinsa har yanzu akwai wani dan tohon da zaka yabo ka sa a bakin ka sai ka hada da reza kawai ka taune kokoron kokoron kokoron kana taunewa sai ka ba duba mun sabin reza ya zuba a bakinsa kaga wannan ba tsafi ne. amma ai kawa wantar da mutane a gurin to wannan abin da kai shi haramun ne kuma la shakka shi din ba ba ba Allah yana iya abartar da kai an fahimta irin waɗannan eh wurin irin masu wannan yan jejin na ya sun sani maharba akwai maharbi a unguwan nan ai ya sani yawwa kan zai mutu wani mutum da yawa gara mun kyale su eh, kai wata ranya fito ya ka ganshi yana wani abu ko da ah, malam na gano ka a ah, to mu kyale su haka to amma dai duka akwai na dabara su da barbaru ne wannan ake yi kawai a duba kaza sai ga kaman abun da gaske ne amma da ba ga mutum hulansa tana hayaki kai wannan ba karamin babban abin nan bane to kaga wannan duka ko kuma ga mutum ya zuci ruwa hula haka an cire da an zuci ruwa an fesar wallahi hula ba ya zuci ruwa kaga dabara ce kai baka da ake yi ba da ma mu kyade su ko Allah sa mu shiryu da wannan sihiri ko tsafi wannan kafirci ne ya kamata a kiyaye ah, wannan mahadara kuma dan takaitawa ne kawai ba wani abin nan ba saboda lokuta da masu ba da kallon mu bihan da ka shara la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk assalamu alaikum wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh malam adamu alhassan daga lobi Allah ya kai ya ji hankalin mu akan abin da ya shafi